Muszę grać na PR, by zrealizować plan Słyszysz te spisy, bijacz? Mów mi młody Erik jak Na haczyk nabijam rekiny i spijam z nich tran Nie boję się zimy, mam w sobie ogień jak Charizard Dałem spin stąd wiesz, że ochrzcili mnie jako człowieka orkiestrę Nowe kino, ale wciąż stać mi na więcej Więc pierdol się albo czekaj na self-made man Widzę typie, że masz spinał, to kto ma vibe Widzę sypie się jak dealer, to swój wącha staw Chowasz się winą ulicę, kiedy spotkasz na słodka twarz Przy swojej dziewczynie chciałbyś koksa grać Myślisz, że te rapy to jak wygrać w kotkach Hajs odpal mic zobaczymy co na swoich zwrotkach dasz Ciągły trening, dlatego to flow od gnojka mam Z moich źrenic wyczytasz jedynie o oh my God. Zapierdalam po nocach, może bym jebnął babkę Jak mi się odbija z oczach, to się kurwo tempo patrzę Nie było o sukach, było o plance Jak piszę i przypalam, no to mówię, że coś machnę o, Zobacz fly, mama stoję niczym hajsy Nie zgodzę, żeby byś jakiś shit wydawał o, Liczę czas, nie pieniądze, zrobić hajs Jeszcze zdążę, teraz patrzę po zegarach To jest dla nas dużo więcej gwiazda Kiedy nie noszę gór, bądź pewny, roznoszę klub I mu klaskać pochodzę z wielkiej płyty robię wielką płytę, poczekaj na mnie Nie było mnie chwilę, ale jeżeli znam mnie To kocham ja najmocniej, kocham tę grę Miałem jedynie wizję, byłem jedynie gościem znikąd Duchu Silwuple Czekałem na moment, kiedy rzucę zwrotę życia i to robię dzisiaj Po co polemika, skoro stilo daje rolę VIP-a mi Kto kwadratowymi rymami buduje pole piramid to, to życie to money boss Scena goli, ściechy goni flow Moje cechy wiem, że boli to Że niełatwo do nich dojść Ale mój sokoli wzrok widzi sos That's how story Mam chore flow, możesz na mnie stawiać bańki Oni stawiają babki, ja stawiam banki Sprawa z bańki Wchodzę do gry, to nie wychodzą z podziwu Chodzą po dziwach, a ja wychodzę na ludzi Stage diving Od dzisiaj mów mi biały kieł Dopiero się wgryzłem w grę, więc mnie nie wyrwiesz Ej, ten rap to szachy, a tych pionów to dziwo szanuję Lecz jestem czarnym koniem zawodów, cicho szachuję chłopakach Wiesz mi, rozumiem, ja też ci powiem prawdę Mam pieprzyk nad chujem i jem cipkę Pieprzy mnie gluten, a wasze krzyki to tylko szepty na duchy numer Nie lubię wędryn i kurew Bedi. Pamiętaj świra co wyjdzie stąd Wciąż niedaleko jest od ma Adidas do Air Force Się nie naginam za parszywy sos Póki co przestań gdybać wetrzyj mleko w nos Bo niewiele jest zwrotek co trafia w gust Już wolę dzieje dewotek na Radio Plus Kolejny krok z nowym rokiem Życie oszczędź pół Bubuście pozdrawę kotek zrzucę brzuch za pół Y'all can hate. I'm J.H. Dillinger, public enemy, diligent to fight the power. Mother Earth is sour, yeah, we killing her. Let's not cower. We gotta be willing to change a little, do something strange and deranged a little. Watch the CEO rearrange the middle. Man, take a check to my hand. Hustlers make a plan. Let's invest in the land. What I'm saying is, I do it for the famo, When you know that. Lyrics are the ammo, beat the camo with a combat. Look at my resume on any way, on every day I do that. My brothers in the orange jumpsuits, white collars, and the scholars for my ballers, making dollars like the G. I boots for my ladies, raising babies, acting crazy, never lazy, pushing daisies from the 5087s. You're amazing.